Hai cu toți să mergem până la Betleem pe Iisus ca să-L vedem. El plin de iubire astăzi a venit la poporul său iubit. El e Mesia cel prezis de mult prin profeți, slavă Lui, El e mântuirea noastră laudă și mărire pruncului nou născut.